От началото на седмицата акцент в Събуди се София са ремонтите, ремонтите, които предстоят да се случат през тази година и по-големите инфраструктурни проекти, но в момента основен акцент е ремонтът на тротуарите. Тротуарите, които се ремонтират и миналата година се ремонтираха и тази и още две години ще се ремонтират. Общо 4 години е програмата за ремонт на тротуари, за която беше взет един заем, целеви заем, само за единствено за тротуари в столицата. 100 милиона лева беше този заем, плюс 20 милиона от бюджета на Общината общо 120 милиона. На някои места вече са готови, на други продължават да се изграждат тротуари. Тук в понеделник пък, например, в нашето студио беше общинският съветник от Спаси София Борис Бонев, който каза, че до ден днешен в София няма качествено изпълнен тротуар, както се изисква по всяка една точка от нормативната уредба. А, сега обаче, за да представим една друга гледна точка, защото всеки като го види, Айде не всеки, ми 90% от хората като го видят казват, о да, хубаво е, ама защо е хубаво? Никой не се вглежда в деталите. Може би хората казват, че е хубаво, защото не им се обръща внимание и просто е малко по-ново от предишното. Сега ще си говорим с хора обаче, които не могат да го видят, ами могат да го усетят, защото на пряката ни телефонна линия е Християн Димитров, един човек, с когото вече сме разговаряли тук в нашия ефир, но в предишни издания. Той е незрящ. Добро утро, господин Димитров. Добро утро. Да ви попитам а, първо а, да започнем от там, че България е една от страните, които предлагат, а, така, не би казал дискриминират, но а, доста препятствие за хората, които имат а, и затруднено предвижване, и нарушено зрение и така нататък. А, едно от основните неща, които искам да ви попитам, защото говорим за тротуарите, а, на вас прави ли ви впечатление, например, когато минете по нов тротуар, той направен ли е така, че да, а, че да накара особено хората, които не виждат или хората, които са трудно подвижни, да се предвиждат по-лесно, по-безопасно да се чувстват на тези тротуари? Ами прави впечатление, да, защото когато е една нова настилка, тя е много по-гладка, много по-безопасна, равна, даже на доста голяма част от ново изградените тротуари има и така наречената тактилна пътека, тази с точките, нали казано на по-разбираем език, която си е водеща линия именно за незрящите. И е, да, много по-удобно и е. има нужда да се продължи в тая посока, защото това трябва да го има, може би, в много голяма част е, от една европейска столица. Всъщност, е... кое е най-голямото препятствие? Дали нов, дали стар тротуар? Да, ясно е, че старите настилки нямат тези тактилни. Те не винаги са точки, понякога са едни като ли, линии, като ленти. Да, но да. А, кое е всъщност по-големия проблем? Рязко появяване на дупка, локвите, плаващите павета на старите тротуари. Кое е най-голямото предизвикателство за вас? Ами най-големият проблем са дупките и понякога а, шахтите, които като минеш и в един момент рязко кръкът ти така попадне в някакво разстояние, нали, или с бастуна го усетиш и стъпиш върху някакъв тъпак на шахта, който има проблем, нали, са клатушка и какво да ви кажа, това е доста неприятно. В първия момент е малко плашещо. Нали? Да, ще го заобиколиш, разбира се, ако има такава възможност, защото някой път, ако има автомобил, пък от едната страна на качил... А, това ще ще да ми е следващия въпрос за автомобилите по тротуарите, които са наспряли. Ами, да ви кажа честно, тук в района, в който аз живея, ми прави впечатление... Вие бяхте в студентски, нека кажем. В студентски град, да, в района на Зимния дворец. А, правиме впечатление, че като има автомобил на тротуара и има шахта, и гумата е отгоре върху шахта, да стане шахта, тя почва да отъва, капака вече да се рони. И тук в моя район има много такива неща, които са не от това, че тротуарите са лоши, а може би от това, че просто има граждани, които злоупотребяват с това и трябва да се обърне сериозно внимание, да, се, да има предпазни колчета, а, просто колите не трябва да... Тоест, вие сте това... Е за тези антипаркинг колчета, които а, чисто естетически не бих казал, че са най-хубавата част от градската среда, но може би а, обществото ни и шофьорите ни не са израснали до такава степен, че да започнат да уважават пространството на другите. Те и пешеходците до голяма степен се движат по пътното платно, но като че ни не прави такова впечатление, колкото когато един автомобил спре върху новия тротуар. Ами, пешеходците, нали, сега не знам, вече има всякакви случаи, но аз лично се е налагало да слизам на платното, когато има горе не една, две или три, четири, ако щете, коли, които тротуарите в студентски не са от най-широките и то е достатъчно двете гуми само да са течени горе на тротуара и вече прави преминаването почти невъзможно ако има и на другата, от другата страна на тротуара пък отворена врата на някой търговски обект, нямаш друг избор, освен да слезеш долу. То няма друг вариант просто понеже една, един от приоритетите а, при тези ремонти на тротуари е да са тротуари, които отвеждат а, хората от спирки, от училища и така нататък, там се приоритизира първоначално а, ремонта на тротуарите по тази програма, за която говорим от началото на седмицата. Вие подбирате ли си, примерно, ако разберете, че някъде има а, нов тротуар, бихте ли си подбрали маршрута, така да се каже, за да можеш да минавате оттам по-спокойно? Ами да, винаги, когато имам възможност, нали, то, за съжаление не навсякъде има все още такива, да, работи се, нали, тук в студентски се работи по изграждането на нови тротуари и в смисъл ремонтиране, нали, те не са нови, те се ремонтират, обаче не е само по главната улица, разбирате ли, има нужда и по вътрешните улички, около блоковете, около тук общежитията, има нужда да се обърне внимание. Само след малко ще разговаряме по телефона и с кмета на район студентски Петко Горанов. Има ли реално нещо в тази тематика, което бихте искали вие да го попитате? Ами да го попитам надали, да го помоля да обърне внимание тук около Зимния дворец за паркирането и да, така, да обърнат внимание малко на шафтите, които, както казахме преди малко, от е, автомобилите, качвайки се горе, капаците не са много вече. Те бяха сменени преди 4-5 години, но имат нужда малко да се укрепат, защото да не стане някоя бела или нали, да взелите някакъв инцидент. Разбирам напълно. Само след малко разговорът ни ще продължи в тази постока. Християн Димитров беше това за препятствията, за премеждията, които има всъщност един незрящ, предвижвайки се в София. И то не е само за район студентски, почти за цяла София така, но ето, че все пак усеща се, има разлика. Не е да кажеш, че същото, просто е малко по-равна стилката. Едно от основните неща, които са важни, разбира се, са тези тактилни почи, които до голяма степен помагат на хората, на незрящите да се предвижват по-безопасно безопасно по столичните улици и булеварди, но ето, че и самите те е, чисто естетически онзи грозен антипаркинг кол, който аз е, смятам, че е едно от най-неприветливите неща в градската ни среда, затова на места в някои райони се правеха експерименти какво би станало, ако не се поставят такива колчета, е, колко нарушители би имал, но това се случва предимно в райони, в които има зона за паркиране. Има ли зона за паркиране, някакси автоматично този контрол, който извършват служителите на Центъра за градска мобилност, е един вид коректив и кара хората да не, да не паркират. Иначе няма ли зона, съм почти убеден, че веднага направо ще гледат кой първи ще се тагне на чисто новия тротуар да си спре колата отгоре. Продължаваме с още музика, само след малко а, с а, кмета на район Студентски. Ще му отправим, разбира се, и този въпрос, който Християн Димитров а, поради малко повдигна за зоната около Зимния дворец. Всичко това в нашите ефир след бройни минути.